Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 28. svibnja 1453. godine. Oko grada za kojeg se govorilo da ga oplakuju tri mora zavladala je tišina. Ona je bila tim sablasnija što je oko tog grada od šestog dana mjeseca travnja bjesnila bitka. Dan prije 21 godinu star sultan Osmanskog carstva Mehmed II prema islamskom običaju i zakonu poslao je u taj grad poruku koja je pisalo da će životi svih njegovih stanovnika biti pošteđeni ako se grad mirno preda. U protivnom milosti ne neće biti. Iz grada nije stigao odgovor. 6. travnja sultanova vojska otvorila je stopova vatru na grad. Do kraja svibnja, dan i noć sultanovi vojnici jurišali su na veličanstvene zidine tog grada. Na moru ispred grada odvijale su se pomorske bitke. Grmljavina sultanovih moćnih topova miješala se s bojnim bubnjevima i krikovima ljudi. Ali zidine grada nisu probijene. Onda je 28. travnja nastupila ta sablasna tišina. Mali dio građana opkoljenog grada ponadao se da je to znak da je vojska oko grada odustala od napada. Brzo je postalo jasno da mladi sultan nije namjeravao otići neobavljenog posla. 26. svibnja on je sazvao ratno vijeće. Opsada predugo traje, izjavio je na vijeću. Došao je čas za konačni napad. Glasoviti engleski povjesničar Steven Runciman piše. 27. svibnja sultan je projahao kroz čitavu svoju vojsku, najavljujući skori veliki napad. Pratili su ga glasnici koji bi povremeno zastali da objave da će ratnicima za vjeru biti dopušteno, kako islamski običaji nalažu, da tri dana slobodno pljačkaju po gradu. Sultan se zakleo vječnim bogom i njegovim prorokom i sa četiri tisuće proroka i dušama svoga oca i svoje djece, da će sve blago koje se zatekne u gradu biti pravično razdijeljeno njegovim vojnicima. Objava je dočekana radosnim povicima. Ljudi iza gradskih bedema mogli su čuti kako čete muslimana kliču ushićeno Nema Boga do Allaha, a Muhamed je njegov prorok. Te, kao i sljedeće noći, vatre i buktinje osvjetljavale su gomile radnika koji su novim materijalom sve više zatrpavali opkop i iza njega slagali gomile oružja. Radili su grozničavo, kličući, pjevajući, bodreni frulama i trubama, zurlama i lautama. Svjetlost je bila tako jaka da su se građani opsjednutoga grada u jednom trenutku ponadali da se turski logor zapalio i pojurili na vedeme da vide požar. Shvativši pravi uzrok svjetlosti, mogli su samo kleknuti na molitvu. U ponoć, potpuno iznenada, rad je prestao i sva svjetla su pogašena. Sultan je naredio da ponedjeljak 28. svibnja bude dan odmora i pokajanja. U opkoljenom gradu slutili su što se sprema. Grčevito se radilo na popravku oštećenih dijelova zidina. Oni koji nisu radili, počeli su se moliti. Steven Runciman piše. Nasuprot tišini u turskome logoru, u gradu su zvonila crkvena zvona i lupala drvena klepetala, dok su vjernici na ramenima iznosili ikone i relikvije i nosili ih ulicama i duž bedema, zaustavljajući se da ovim svetinjama blagoslove mjesta gdje su oštećenja bila najveća i opasnost najneposrednija. Masa koja ih je pratila, Grci, Italijani, pravoslavni i katolici, pjevala je himne i ponavljala Kirije Eleison. Povorci se pridružio i car, a kada je završila, pozvao je svoje uglednike i zapovjednike, Grke i Italijane, i obratio im se govorom. On je rekao da veliki napad samo što nije otpočeo. Svojim grčkim podanicima kazao je da čovjek treba biti uvijek spreman umrijeti ili za svoju vjeru, ili za svoju zemlju, ili svoju obitelj, ili svojega vladara. Sada njegov narod mora biti pripravan umrijeti za ove četiri stvari. 29. svibnja 1453. u 1 sat i 30 minuta nakon ponoći Mehmed II. dao je znak za napad. Iznenada se prolomila zaglušujuća buka. Sultan je znao da je ključ za uspjeh stalan pritisak na branitelje. Zato u prvi nalet na zidine nije poslao svoje elitne trupe, već i bozuke, paravojnu silu sastavljenu od rulje. Među bozucima bilo je puno i Slavena, Ugara, Njemaca, Talijana, čak i Grka. Svi su se oni nadali bogatom plijenu. Iza te rulje sultan je postavio red stražara naoružanih s batinama, bičevima i buzdovanima, koji su trebali batinama vratiti pokolebane i bozuke u bitku. Sultanova vojska napadala uz bojne pokliče i zvukove bubnjeva, truba i zurli. U gradu su crkve zvonima dale znak za uzbunu. Muškarci su otišli na zidine, žene i monahinje donosile su kamenje i grede za ojačanje zidova. Starci i djeca većinom su se sklonili u crkve. Mnogi su otišli u crkvu Svete Teodozije. Utorak je bio njezin dan i ta je crkva bila ukrašena svježe ubranim ružama. Nakon dva sata sultan je zapovjedio da se baši bozuci povuku. Nisu probili obranu, ali su izmorili branitelje. Onda su u napad krenule čete Anadolijskih Turaka iz Ishak Pašine vojske kao i baši bozuci, oni su se koncentrirali na dolinu Likos, gdje su zidine bile najslabije. Steven Ranciman piše. Za razliku od neredovnih trupa, oni su bili dobro naoružani i vrlo disciplinirani, a i pobožni muslimani, željni slave da budu prvi koji su ušli u kršćanski grad. Uz bučnu muziku trubača i vrulaša koja ih je bodrila, nasrnuli su na palisadu i penjući se jedan drugome na ramena, pokušavali zakvačiti ljestve i prodrijeti na nju. Oblaci su stalno zaklanjali mjesec i pri slaboj svjetlosti vatri teško je bilo razaznati što se događa. Anadolci su zbog svoje mnogobrojnosti na toj uskoj fronti bili u nepovoljnom položaju, kao i baši bozuci prije njih. Njihova discipliniranost i upornost samo su povećale gubitke dok su ih branitelji od ozgo zasipali kamenjem, odbacivali njihove ljestve ili se borili s njima prsa u prsa. Nešto oko sat prije zore, kada je drugi napad počeo jenjavati, topovsko tane iz urbanovog topa palo je točno na palisadu i znatno je porušilo po dužini. Od krhotina i zemlje odletjelih u zrak stvorio se oblak prašine, a crni barutni dim zaklonio je vidik braniteljima. Grupa od 300 anadolaca jurnula je kroz stvorenu brešu vičući da je grad njihov. Ali, predvođeni carem, kršćani su ih obkolili. Najveći dio pobili, prisiljavajući ostale da se povuku na opkop. I napad vojnika iz Anadolije bio je odbijen. Sada je sultanu preostalo samo da u napad pošalje svoje elitne trupe, janjičare, obećao je veliku nagradu prvom vojniku koji se probije na palisadu. Steven Runciman piše. Prije nego što su se kršćani uspjeli okrijepiti i izvršiti samo nekoliko grubih popravaka na palisadi, na njih se sručila kiša projektila, strijela, kopalja, kamenja i tanadi, a odmah potom trčećim su korakom nailazili janjičari, ne jurišajući bjesomučno kao baši bozuci i anadolci, već u savršenom poretku, koji neprijateljski projektili nisu mogli razbiti. Ratnička muzika koja ih je bodrila bila je tako glasna da se mogla čuti između pucnjeva topova s druge strane Bospora. Mehmed ih je osobno predvodio do opkopa i tu zastao hrabreći ih pokličima dok su prolazili pored njega. Ovi čili, sjajni i dobro oklopljeni vojnici obrušavali su se u valovima na palisadu, nastojeći da s njezinog vrha svuku bačve sa zemljom, cijeku grede i uz nju prislone ljestve tamo gdje se nije mogla srušiti. Svaki pojedini val prisebno je pravio prolaz sljedećem. Kršćani su bili pri kraju snaga. Borili su se više od četiri sata, sa samo nekoliko minuta predaha, ali su se borili očajnički, svjesni da će ako klonu sve biti svršeno. U gradu iza njih opet su zvonila crkvena zvona i glasna molitva se dizala ka nebu. Janjičari nisu uspjevali probiti obranu grada, ali onda su se dogodila dva događaja koje su sve promijenila. U zoru je jedno topovsko tane pogodilo Giovanija Longa Giustinianija, zapovjednika vojnog odreda koji je došao iz Dženove. On je prenesen u luku i ukrcan na brod. Za njim je položaj na zidinama napustila je većina dženovežana. Sultan je to vidio iz uzvik grad je naš, zapovjedio još jedan napad janjičara. Oni su uspjeli probiti palisadu u dolini Likos i nagrnuli su u prostor između vanjskih i unutarnjih zidina. Tada se na jednom tornju na sjeveru vidjela i osmanska zastava. Skupina Bozuka pronašla je u zidinama malena vrata znana kao Kerko Porta. Kroz ta vrata dženovežani su tijekom opsade organizirali nekoliko uspješnih prepada na osmanski logor. Sada su baši bozuci uspjeli otvoriti ta vrata i popeti se na vrh tornja i razviti zastavu. Bio je to kraj. Kroz rupe u zidinama u grad su nadirale sultanove trupe. Car kada je vidio što se sprema, sa sebe je zbacio carsko dijelo i oznake i s konjem se zaletio u najžešće kreševo. Više ga nitko nije vidio. car koji je tog 29. svibnja 1453. poginuo braneći taj grad, nosio ime Konstantin i bio je 11. po redu car koji je nosio to ime. Prvi car koji je nosio ime Konstantin u povijesti je ušao pod nadimkom Veliki. On je s pravom nosio taj nadimak. Nakon pobjede nad Licinijem, on je 324. godine sam zavladao rimskim carstvom. Proglasio je kršćanstvo službenom vjerom carstva. I 330. godine, na dan 11. svibnja, nakon pet i pol godina gradnje, Konstantin je na poluotoku kojeg su oplakivala tri mora, Zlatni rog, Bospor i Mramorno more, posvetio novi grad. Nazvao ga je Novi Rim. Njegovi podanici nazivali su ga Konstantinov grad ili Konstantinopolis. Slaveni, nakon doseljenja na Balkan, daće mu ime Carigrad, grad u kojem stoluju carevi sjajnog i moćnog Bizanskog carstva. Godine 476. nestaće zapadno rimsko carstvo. Desetljećima prije Rim će biti opustošen od vandala i gota ali Carigrad i istočno rimsko carstvo Bizant nastavit će živjeti. I taj grad i carstvo potrajeće tisuću godina, sve do 29. svibnja 1453. kada je zadnji bizantski car poginuo braneći svoje carstvo. U sljedećih nekoliko emisija povijesti četvrtkom govorit ćemo o prvim stoljećima Konstantinovog grada i carstva kojim je iz njega vladano. Naš sugovornik je dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. pri samom osnutku, dakle kada ga predstavnik Megarana Bizant osniva, zapravo kako ide legenda zatraži od proročišta mišljenje gdje bi bilo ponebolje osnovati novi grad i kao što je to bilo uobičajeno kod tih proročišta dobio je zapravo dvosmislen odgovor. Naime, da je možda najbolje osnovati e, grad e, ondje preko puta slijepaca. Dakle, jasno, to je ovako sada bilo izrečeno od e, proročišta, a proročišta se moraju slušati, samo treba i proniknuti što se točno mislilo i Bizant je jednostavno prema toj legendi tražio gdje bi to bilo mjesto i došao je doista do toga mjesta gdje će E, nastati dakle, Bizanti i shvatio je da je doista to e, lokacija s te europske strane, dakle u ovim tjesnacima je uočio kako je to izrazito povoljno mjesto za osnutak novog naselja. Preko puta je drugo mjesto Halkedon koje jednostavno nema tako dobar položaj pa ako su oni koji su osnovali Halkedon jednostavno bili dovoljno slijepi da ne vide povoljni položaj preko puta onda mora da je to E, mjesto. Dakle, za ranu povijest toga grada zapravo se ne može reći mnogo što. Prepostavlja se osnovanje negdje potkraj 7. stoljeća prije Krista i prvi puta onda e, biva važan e, tijekom pohoda Aleksandra Makedonskog na istok protiv e, Perizije, jer je doista bio jako važna strateška točka kako bi se s europske strane vojska mogla prebaciti na onu malo e, azijsku. To je isto onda i ponovio Septimije Sever boreći se protiv e, svoga carskoga protukandidata, odnosno E, protucara Pescenija e, Nigera. Doduše, u tome osvanju, za razliku od vremena Aleksandra Makedonskoga, Bizanti je i teško stradao, dakle bio je poharan. E, Septimije Sever je onda, kao što je to bio običaj, u konačnici porazivši cijelosti Pescenija Nigera, odlučio pokazati velikodušnost, dao ga je obnoviti i taj izgled je onda grad sačuvao sve do četvrtoga stoljeća. Sultan Mehmed II. dao je svojim trupama tri dana da pljačkaju Carigrad. U prvom naletu trupe su počele ubijati koga su stigle. Onda je ubijanje prestalo i počeli su se uzimati zarobljenici koji su se kasnije mogli oplatiti kako otkupninom, tako i prodajom roblje. Grad je sustavno opljačkan već prvog dana. Ostala dva dana dijelio se plijen. Steven Runciman u knjizi Pad Carigrada procjenjuje da su osmanske trupe uzele oko 50.000 zarobljenika. Grad je branilo 3.000 stranih vojnika i 5.000 bizantinaca. Mali broj je uspio pobići. Njih oko 500 je palo u zarobljeništu. Ostali su ubijeni. Sultan je u grad ušao u kasno podne 29. svibnja. Runciman u padu Carigrada piše. U pratnji najboljih janjičara, gardista i ministara polako je jahao ulicama prema crkvi Svete Sofije. Pred njezinim vratima je sjahao i sagnuo se da uzme pregrš zemlje koju je prosuo preko svojeg turbana kao čin poniznosti prema svome Bogu. Ušao je u crkvu i za trenutak nijemo stajao. Zatim, idući prema oltaru, opazio je jednog turskog vojnika kako pokušava izvaliti komad mramornog poda. Ljutito mu se obratio i rekao da dopuštenje da pljačka ne podrazumijeva uništavanje zgrada. Njih zadržava za sebe. Nekoliko Grka koje Turci još nisu vezali i odveli krilo se u kutovima. Naredio je da ih puste da u miru odu svojim kućama. Tada je nekoliko svećenika izašlo iz tajnih prolaza iza oltara i zamolilo ga za milost. I njih je, pruživši im zaštitu, pustio da odu. Ali je zahtijevao da se crkva odmah pretvori u džamiju, jedan od članova njegove uleme proglasio je da nema Boga do Alaha. Zatim se on popeo na Ambon i odao počast svome Bogu pobjedniku. Nakon posjeta i Sofiji, sultan je otišao do svete palače. Tamo je, prema jednoj kronici, šetao po hodnicima i dvoranama i tijekom te šetnje promrmljao riječi jednog perzijskog mistika. Pauk tka zavijese u palači Cezarovoj, sova oglašava vrijeme u Afasjabovim kulama. Jedno stoljeće njegovi su prethodnici pokušavali zauzeti Carigrad on je zbog njegovog osvajanja u povijest ušao kao Mehmed drugi osvajač. Središte svog carstva usponu premjestio iz Edirna, nekadašnjeg Hadrianapolisa, drugog grada Bizanta, u Carigrad. Grad će nastaviti postojati kao Istanbul, iza Konstantina koji je tamo namjeravao utemeljiti drugi Rim, iza Mehmeda II koji je tamo premjestio sjedište Osmanskog carstva, taj je grad bio privlačan zbog svog sjajnog zemljopisnog položaja. Temeljni obziri koji su ponukali Konstantina e, su poneprije bili vojno-strateške prirode i političke prirode. Naime, e, on je započeo svoju e, carsku karijeru zapravo kao uzurpator. Dakle, prema onoj Dioklecijanovoj, može se reći, političko-upravnoj novotvoreni, dakle uvođenje četvorice careva, ono što se naziva u historiografiji tetarahijom, e, bilo je predviđeno dakle da stariji Auguste, dvojicu starijih Augusta koji su svaki e, zapravo vladali zapadom, odnosno istokom, naslijede njihovi suvladari nižega ranga, e, u rangu Cezara. Sad problem je bio jasno što je Konstantin bio izuzet iz toga nasljeđivanja jer se nekako htjelo u duhu ideje da bi trebali najbolji naslijediti one e, svoje prethodnike, pokušavalo izuzeti ono e, klasično, običajeno dakle srodstveno e, nasljeđivanje. Konstantin je bio sin inače Konstancija prvoga, Cezara e, na e, zapadu i zapravo je bio zaobiđen u tome redovnome nasljeđivanju kako je on to poimao. U konačnici nije bio jedini što se toga tiče i to je onda jednostavno stvorilo dakle i tekakvu mogućnost da s obzirom na poznanstva i svoj status istakne kandidaturu i otvorilo onda vrata u e, građanske, e, građanski rat. E sad, da kako, njemu je trebalo dosta vremena dok nije u cijelosti zavladao čitavim carstvom, dakle, otkako je bio proglašen 306. zapravo do 324. se borio kako bi ostao jedini e, vladar i vrlo dobro je znao zapravo da je da kako teško vladati tako golemim e, carstvom, a da je najveći problem, zapravo za, barem kako su to rimljani percipirali, za sigurnost e, carstva istočna granica, dakle e, sukup s Perzijom, koja je bila jedina organizirana sila koja je mogla uputiti izazov rimskom carstvu i njegovim granicama. Bizant nije u starom vijeku bio poznat samo po svom sjajnom zemljopisnom položaju. Povjesničar Polibije napisao je da nitko ne može uploviti u Crno more ili iz njega isploviti bez odobrenja Bizantija. Grad je bio na glasu po bogatstvu. Građani Bizantija naplaćivali su danak na prolaz Bosporom i sjajno su zarađivali u trgovine. Taj grad smješten na krajnjoj točki Bospora bio je u starom vijeku poznati po obilju ribe. Marina Milićević Bradač u knjizi Grci na Crnom moru piše. Riba iz Bizantija bila je slavna u grčkom svijetu i nosila se na dar kao suvenir iz grada. Tako jedan Grk iz Egipta piše svom prijatelju da, ako mu se zdravlje poboljša i ode na put u Bizantiji, donijeće mu na dar finu ukiseljenu ribu. To se odnosi mahom na tunu i iverak, koji su se ondje najviše izlovljavali i kiselili kao specijalitet. Mjesni je specijalitet bila i palamida. Cijela su jata prolazila ispod grada, izlazeći iz Crnoga mora, i dok bi došle do Bospora, ribe su već bile velike i debele i idealne za lovi i preradu. Nije stoga čudno da je gastronomski pisac Arhestrat u sačuvanim fragmentima spomenuo Bizanti čak šest puta. Kaže Arhestrat da treba ispeći veliku usnjaču u Halkedunu kraj mora, a da ćeš dobre i velike naći u Bizantiju i da im je tijelo nalik na okrugli štit. Treba je cijelu pokriti sirom i uljem i objesiti u vruću peć i dobro ispeći. Tada je treba posuti solju izmješanom s kuminom i žuto sivim uljem. Luka u Bizantiju bila je puna gostionica i svratišta. Bilo ih je toliko da je nastala priča da ljudi u Bizantiju skoro cijelo vrijeme provode u gostionicama zabavljajući se i da im kuće zapravo i ne trebaju. Njih su zajedno sa svojim ženama i djecom iznajmljivali putnicima komediograf Menandar napisao je da Bizanti opija sve trgovce i da je on tamo pio cijeli dan i noć i da se točilo jako vino. Kada se ujutro probudio, imao je na ramenima četiri glave. Konstantinu, koji je od 306. godine ratovao s pretendentima na prijestolje, nije promakao sjajni zemljopisni položaj Bizantija. I sam grad, e, zbog toga svoga e, smještaja upravo na prijelazu iz Europe u Aziju, pa onda da kako što se tiče pomorskog puta iz Crnog mora pa preko Mramornog mora u Sredozemlje je onda bio doista idealan da se e, nadzire i postojeća e, trgovina, iako su postojale i određene crnomorske luke, dakle e, sjevernije od samoga Konstantinopola. Ipak kako je vrijeme odmicalo i kako su te sjeverne granice carstva, naposlije donju Dunavska granica bile pod pritiskom, to je zapravo značilo da bi te običajne e, luke onda bile itekako ugrožene od napatača za sjevera. Konstantinopol je bio relativno e, zaštićen, dakle ipak je bio bitno južniji i k tome već se sam Konstantin pobrinuo da se i grad proširi, dakle recimo kada ga je on krenuo pretvarati u svoj grad, on je još ga i proširio, sagradio je nove e, zidine dva kilometra zapadnije od onih starih postojećih, dakle koje je još dao E, obnoviti Septimije Sever. Dakle, grad se i proširio. To nije bilo jedini put da se grad proširio pod e, Teodozijem e, drugim je to još bilo pomaknuto za tri kilometra na zapad, dakle napravljen je jedan čitav sustav utvrda dakle, koji se gradio čak 9 godina, 413. do 422. godine. Dakle, to su postale one zidine koje su zapravo značile temeljnu osnovnu zaštitu Konstantinopolu kroz e, povijesti koje su ga e, sačuvale od različitih e, napada. 447. godine je bio jedan razorni potres koji je dobrim dijelom oštetio te zidine, pa je to bila idealna prigoda da se te zidine ne samo obnove, nego da se i prošire, dakle povišene su. U svom slučaju to je doista bila impozantna zaštita. Konstantinov nasljednik Konstancije drugi i onda e, nastavio i očev posao pa je dao graditi i e, morske e, zidine koje su doduše tek bile onda u cijelosti dovršene 439. godine. Dakle, grad je bio što se toga tiče i fortifikacijsko čudo onoga vremena. U Konstantinovo vrijeme središte carstva već se prebacilo na istok. Helenistički svijet sa svojim središtima u Aleksandriji, Pergamu i Antiohi nadmašio je zapad po razini učenosti. Trgovina se također selila na istok. Razmjena s Indijom i Kinom nadmašivala je razminu carstva na zapadu. Povisničar John Bagnall Bury u knjizi Kasno rimsko carstvo piše da je godišnje uvoz iz Kine i Indije nadmašio rimski izvoz u te zemlje za milijun funti. Pored toga, na istoku su se nalazili najopasniji neprijatelji Rima, Sarmati u Donjem Dunavu, Goti na sjeveru Crnog mora i najopasniji od svih Perzija, od koje je dinastija Sasanida stvorila carstvo koje se protezalo na zapadu do nekadašnjih rimskih provincija Armenije i Mezopotamije pa sve do Hindukuša na istoku carstvo je trebalo drugo sjedište na istoku i Konstantin Veliki je na području Bizantija stvorio, kako mu je službeno ime bilo, Novi Rim koji je Carigrad. Grad je trebao biti dostojan svog imena i trebao izgledati carski. John Julius Norvić u knjizi Kratka povijest Bizanta piše. Žarišna točka Konstantinovog novog grada bio je milion ili prvi miljokaz. Sastojao se od četiri triumfalna luka koji su činili kvadrat i podržavali su kupolu iznad koje je bila postavljena najpoštovanija od svih kršćanskih relikvija, sam istinski pravi križ koji je carica Helena poslala iz Jeruzalema. Od te točke mjerene su sve udaljenosti u carstvu. Bilo je to u stvari središte svijeta. Malo dalje od te točke na istok, na mjestu koje je nekada zauzimao hram Afrodite, uzdigla se prva velika kršćanska crkva u novom glavnom gradu, posvećena ne bilo kojem svecu ili mučeniku, već svetom miru Božjem. Nekoliko godina kasnije toj će se crkvi pridružiti veći i sjajniji susjed, Sveta Sofija, crkva Svete Mudrosti. Četvrt milje dalje prema mramornom moru stajao je Konstantinov golemi hipodrom – Kako bi grad bio dostojan svog imena, Konstantin ga je dao ukrasiti. To ukrašavanje nije baš svima bilo drago. Izvori inače iz toga vremena e, mora se priznati i s e, određenom dozom spočitavanja i kritike e, spominju kako je Konstantin Veliki oplijenio rimski svijet eh, dopremivši u Konstantinopol, dakle svoj grad, različite spomenike i umjetnine i doista to se mora istaknuti da su i sljedeći carevi ustrajali na tomu, pa u konačnici sve do Teodozija eh, prvoga velikoga, eh, dopremajući u Konstantinopol, dakle u grad, spomenike, skulpture ponajprije i smještajući ih onda već najčešće kako na glavnim gradskim trgovima kako bi e, uljepšali e, grad, mjesto dakle, gdje su stolovali. E, može se reći zapravo Teodozija prvoga je Konstantinopol onda u puno smislu riječi prirasta u carsku prijestolnicu, dakle od toga vremena carevi doista neprestance stoluju u Konstantinopolu, do toga vremena oni ipak još obilaze, dakle nisu fiksirani svojim sjedištem. Što se pak tiče privlačenja stanovništva, jasno, nijedno gradsko središte ne može živjeti bez svojih ljudi u konačnici kako bi se onda i sve gradske funkcije mogle popunjavati kako treba kako i u konačnici i postojeće stanovništvo kako moglo s obzirom na i povećanje opsega baviti se svakodnevnim poslovima i svakodnevno e, živjeti e, kako vladari su imali i načina kako da privuku e, stanovništvo dakle određenim polasticama pa recimo već je Konstantin omogućio da svi oni najvišega društvenoga e, sloja koji žele, dakle ono što bismo nazvali carskom aristokracijom, dođu u Konstantinopol i da će im jednostavno carska e, vlast e, omogućiti da dobiju povoljne parcele na kojima onda mogu podići svoja velebnija zdanja, kako se u izvorima nazivaju palače, odnosno domus pa domi, recimo u pluralu. U svakom slučaju tu se vidi već intencija sasvim jasno da taj grad vrlo brzo izraste u jedno od e, središta dakle rimskog svijeta e, općenito. Kako bi privukao ljude u novi grad, Konstantin je pridošlicama dao povlasticu da dobiju besplatni kruh i igre. To su pravo stoljećima imali stanovnici Rima. Grad je nastoja ukrasiti, ali u njega donijeti stvari koje će mu dati na važnosti i privući bolje ljude. John Julius Norwich piše. Ravno na zapad od Miliona vodila je široka ulica koju je već započeo sever. Pored nje car je postavio novi forum, ovalnog oblika i potpuno obložen mramorom. U njegovom središtu stajao je na 20 stopa visokom mramornom podnožju, stotinu stopa visok stup od porfira, dovezen iz Heliopolisa u Egiptu. U podnožju je bilo položeno nekoliko sjajnih relikvija koje su uključivale sjekiru kojom je Noa sagradio arku, košare i ostatke kruha kojima je Krist nahranio mnoštvo, vrč s pomasti od Marije Magdalene i kipa Tene koji je Enea donio iz Troje. Na vrhu stupa stajao je kip. Tijelo je bilo Fidi i Napolon, ali glava koja je bila okružena metalnom aureolom koja je predstavljala zrake sunca, bila je Konstantinova. desnoj je ruci kip cara imao žezlo, u lijevo je bila kraljevska jabuka u kojoj je bio stavljen i verak pravog križa. Tu se miješala i kršćanska i poganska simbolika, ali jedna i druga bile su podređene Konstantinu, caru koji je ujedinio carstvo i sagradio Novi Rim. U taj novi grad pozvane su najuglednije obitelji carstva. Mnoge su od njih do tada živjele u Italiji poziv je bio prihvaćen, iako u prvo vrijeme sam Konstantinopol nije imao onaj rang kakav će zadobiti. Dakle, još recimo sve do sredine e, četvrtog stoljeća nije imao svoga gradskoga prefekta, dakle gradonačelnika, rekli bismo za posebnog službenika, nego je njima upravljao bivši konzul, dakle odnosno osoba koja je bila nositelj konzulske časti, konzular, Dakle, tu se vidi u, da je bio niže u rangu. Kasnije je onda doista dobio i svoga gradskog prefekta, dakle po uzoru na Rim, dobio je i vlastiti senat ponovno po uzoru na Rim i strukturiran je dobrim dijelom po uzoru na Rim, s time da treba naglasiti da taj Konstantinopolski ili Carigradski senat e, nije u rangu bio istovjetan rimskom. Rim je i dalje imao tu magičnu moć kao stara prijestolnica. Kako promjene su se vrlo brzo vidjele, dakle u konačnici kako je elita počela eh, napočivati grad, eh, kako je grad postao interesantan i službenicima, u konačnici i trgovcima, dakle i obrtnicima, oni koji proizvode određene vrijednosti. Jasno da je to privlačilo onda i eh, stanovništvo, s obzirom na to da su ondje mogli naći dakle, i posao i jednostavno je grad onda doživio taj uzlet. Ne smije se zanemariti u konačnici i potreba da se drži vojska. Rimsko carstvo je pogotovo u ovome kasnome razdoblju postalo prava eh, militarizirana država s obzirom na opće okolnosti nimalo eh, neobično, iako i u ranijim razdobljima je to bilo dovoljno e, izraženo. Dakle, vojska imala svoje e, mjesto u napučivanju grada, dakle, postojale su gradske postrebe e, koje su u konačnici mogle biti i stacionirane u okolici grada, ali jedan dio u svakom slučaju i u gradu. Već zlu ne trebalo ako bi izbili kakvi nemiri, neredi, što nije bilo neobičajeno u ono vrijeme, da bi se onda moglo reagirati. Godine 235. vojnici su ubili cara Aleksandra Severa i u carstvu je nastupilo vrijeme općeg nereda i građanskih ratova. Na prijestolju se u nekoliko desetljeća izmijenilo na desetke careva, protucareva i uzurpatora. U to vrijeme i granice carstva postale su sve poroznije. Red su uspostavili takozvani vojnički carevi. Klaudije Gotski je 269. u bici kod Niša uspio zaustaviti prodor Gota na Balkan. On je umro od kuge godinu dana kasnije. Njega je naslijedio Marko Aurelije Klaudije Quintil, ali on je umro par tjedana kasnije. Njega je naslijedio Aurelijan, koji je brzo iz Panonije istjerao Barbare. Iz sjeverne Italije protjerao i Jutunge a onda se okrenuo prema istočnim provincijama, koje su skoro deset godina bile izvan rimskog dosega. Aurelijan je bio tvrd vojnički tip, okrutan u kaznama. Zbog malenog prekršaja dao je pogubiti kćer svoje sestre. Rimski povjesničar Flavijevo Pisko donosi ove primjere Aurelijanove okrutnosti. Vojnici su ga se tako bojali da nitko nije učinio nikakav prekršaj nakon što je on posebno strogo kaznio neke pogreške u taboru. Uostalom, on je jedini koji je odredio ovakvu kaznu. Vojniku koji je bludio sa ženom svog domaćina dao je privezati noge na vrhove dvaju savinutih stabala i dao ih je naglo otpustiti, tako da on visi prepolovljen, što je svima nagnalo strah u gosti. Svojem zamjeniku napisao je ovo pismo, pravo vojničko. Ako hoćeš biti tribun, da pače ako hoćeš ostati živ, obuzdaj vojnicima ruke. Neka nitko ne ukrade pile, neka nitko ne posegne za ovcom, neka nitko ne iznuđuje ulje, sol, drvo, neka se svatko zadovolji onim što dobije. Neka im izvor bude plijen od neprijatelja, a ne suze provincijalaca. Aurelijana nije spasila njegova okrutnost. Ubili su ga vojnici 275. godine. Ali prije svoje smrti Aurelijan je uzbunjen provalom Jutunga u Italiju počeo izgradnju novih obrambenih zidova oko Rima. Ti će zidovi dobiti ime Aurelijanovi. Oni će Rimu i kako trebati, ali ga neće spasiti od propasti. U petom stoljeću Rim će više puta biti zauzet i popaljen. Bio je to početak kraja tog grada. Carigrad, Konstantinov grad, znatno će nadživjeti svoj uzor. Ta prijelomnica u ideološkom smislu se e, nikada nije dogodila, barem za ovo razdoblje kasnoga, kasnoga carstva. Naime, Rim još uvijek jest e, središte i bez obzira na poteškoće s kojima je suočen. Dakle, to je golem grad Konstantinopol na svome vrhuncu, dakle, to je možemo slobodno reći, prva polovina šestoga stoljeća, dakle vrijeme koje se poklapa s e, vladavinom Justinijana I je imao, pretpostavlja se, dakle nije sasvim siguran taj e, broj, procjene idu negdje između 500 tisuća do 650 tisuća e, stanovnika. Rim, bez obzira na sve probleme s kojima dakle, se morao nositi, jest i dalje bio najveći grad e, u carstvu. Otprilike, može se reći, je imao negdje milijun stanovnika. Od onoga časa kada više jednostavno nije bilo carstva, odnosno cara na, e, na zapadu, kada u drugoj polovini petoga stoljeća praktički to jest carstvo kojega e, nema i taj car koji više čak niti ne stoluje u Rimu nego e, u Raveni, sve manje i manje znači njegov utjecaj jedva da prelazi e, granice Italije. Onda kada dakle 476. godine više ga i nema. To se sve i tekako odrazilo na status samoga Rima. Međutim, ono što je uništilo snagu dakle u tom populacijskom demografskom smislu Rima to je vrijeme kada Carigrad doživljava uzlet, dakle to je vrijeme 6. stoljeća i napose može se reći borbe koje je potaknulo upravo istočno carstvo odnosno rani Bizant kako bi preotelo Italiju tadašnjim gospodarima, ostrogotima jer taj rat koji je potrajao puna dva desetljeća čak u nekim dijelovima Italije malo i dulje, pokrenut je 535. a posljednja uporišta ostrogata e, su pala 562. godine zapravo razorio Italiju i u konačnici je dobrim dijelom i razorio Rim. Godine 410. pao je vječni grad Rim. Vizigoti, predvođeni Alarikom, opsjedali su grad. Rimski senat pokušao je nagovoriti Alarika na ustupke, ukazujući mu na mnogobrojno stanovništvo vječnog grada. Alarik je odgovorio, što je trava gušća, to se lakše kosi. Alarik je zatražio da se oslobode svi robovi barbari i da se skupi svo zlato u gradu i preda njemu. Kada su ga senatori pitali što ostaje građanima Rima, on je odgovorio život. Dva je puta Alarik bez uspjeha opsjedao grad. Tek mu je treća opsada uspjela pad vječnog i neosvojivog Rima izazvao je stravu u carstvu. U dalekoj Palestini, Cveti Jeronim kad je čuo vijest o padu grada, napisao je ove redke. Glas mi zastaje i jeca i guše dok diktiram ove riječi. Osvojen je grad koji je osvojio svijet. Godine 455. vandali su ušli u Rim i opljačkali ga. Dva su tjedna ostali u gradu i sustavno su ga opljačkali. Na istoku Konstantinopolis je bio siguran iza zidina koji su završene u vrijeme vladanja cara Teodozija II. Što se tiče toga kasno antičkog razdoblja, dakle govorimo o ranom Bizantu, rimski svijet što se toga tiče uspostavio prilično jednoobraznu urbanu kulturu. Doduše, postojale su određene razlike e, s obzirom na to da su istočne pokrajine, dakle grecizirane grčke e, pokrajine imale puno dulju tu tradiciju urbanog života nego e, zapad. Međutim, s obzirom na to da je Carigrad izrastao kao planski e, organizirani grad, u konačnici, jel po neprije carskome e, voljem, onda je ta preslika e, Rima bila uvijek u pozadini i način na koji će e, se grad strukturirati, način na koji će se oblikovati e, njegova uprava, sve je to bilo onda poneprije poveznica e, sa samim Rimom. Dakle, u ideološkom smislu i u praktičnom smislu nema razlike, da pače. Jedno od središta života Carigrada je bio hipodrom Eh, ono što bismo preveli kao eh, trkalište, jel da, trkalište za konje. Doista tamo su se organizirale utrke konja. Stanovnici grada su hrli na te utrke kao u konačnici što su u Rimu hrlili na veliki cirk, cirkus eh, Maximus, da također E, gledaju i e, sudjeluju u tim utrkama da se klade. Hipodrom je bio i po nečemu e, ipak poseban, naime, s obzirom na to da jednostavno Konstantinopol bio tako velik kao Rim. Hipodrom je izrastao i u mjesto političkih zbivanja, dakle svojevrsno političko središće. Naime, na hipodromu su se vladari prvi puta predstavljali nakon što bi zasjeli na prijestolje svojim podanicima. Tu su se objavljivale i najvažnije važnije deklaracije, dakle ako je carska vlast imala što objaviti, onda je objavljivala upravo e, na e, hipodromu. Hipodrom je dakle imao i carsku ložu koja je zapravo bila povezana direktno s glavnom carskom palačom u to vrijeme, e, Dafne. 9. kolova za 378. kod Hadrianapolisa došlo je do bitke između istočnih Gota i rimske vojske. Povjesničar Edward Gibbon u svojoj povijesti propadanja i pada Rimskog carstva bitku kod Hadrianapolisa lakonski opisuje ovim riječima. Rimska konjica pobjegla iz bitke, pješaštvo je napušteno, okruženo i sasječeno na komade. Vizigotska konjica sabila je rimske legije na uzak prostor i uništila ih. Rimski povjesničar Amijan Marcelin piše. Sunce je bilo visoko na nebesima i palilo je Rimljane, koji su bili izmoreni glađu i naporom i jedva sposobni nositi težinu svog oklopa. Na kraju naši su redovi potučeni od nadmoćne snage Barbara i počeo je opći bijeg, kojim se pribjegava samo u najvećoj nuždi, kada se svaki čovjek spašava kako može. I dok su oni bježali po putovima koje nisu poznavali, car se, izbezumljen užasnim strahom, probijao preko gomila mrtvih i potražio zaštitu među postrojbama Lankarija i Matijarija, koje su držale svoj položaj dok ih nisu nadvladale nadmoćne snage. Kada su elitne rimske postrojbe savladane, vizigoti su krenuli u opće ubijanje. Ujutro tog 9. kolovoza Valent je izašao iz Kadrianapolisa kao car, praćen tjelesnom stražom i svojim legijama. Sumrak je dočekao kao izbjeglica ranjen strijelom. Vojnici su ga pokušali zaštititi, sklonjeni u obližnju kolibu gdje su mu pokušali previti rane i splanirati njegov bijeg u grad. Ali vizigoti su primijetili tu malenu skupinu, pokušali su provaliti vrata kolibe. Skrova su ih legionari počeli gađati strelicama. Tada je vizigotima bilo dosta. Zapalili su kolibu. I tako je umro rimski car Valent. Posljedice te bitke ovako je opisao francuski povjesničar Victor Dury. Mogli smo se zaustaviti i ovdje, jer od Rima nije ostalo ništa. Vjerovanja, ustanove, kurije, vojne udruge, umjetnost, književnost, sve je nestalo. Germanski narodi uništit će zapadno rimsko carstvo. Istočni dio carstva cijelo će se stoljeće boriti s gotima. Tek je car Zenon, koji je vladao do 491. godine, uspio skršiti moć i utjecaj gota na istoku carstva. Govori dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. kako od e, te bitke 378. E, godine kod e, Hadrenopala u kojoj je stradao car Valent i to mora se priznati jednim dijelom i toga što nije bio spreman pričekati svoga nečeka Gracijana koji mu je pristizao u pomoć sa zapadnim četama. Htio je na svoju ruku riješiti stvari između ostaloga i zbog prestiža, a i s druge strane jer je htio što prije vratiti postrojbe koje je povukao s istočne granice, on je inače bio u sukobu s Perzijom, kako bi onda e, se one mogle ponovno angažirati e, u tome e, sukobu. To se uzima kao svojevrsna prijelomnica, ali ne sasvim opravdano carstvo i ranije znalo gubiti bojeve protiv napose svojih germanskih protivnika, konačnici to čak nije bio niti prvi car koji je stradao na bojnome polju, recimo protiv e, Gota, a Goti su inače činili e, i glavne protivnike Valentu kod e, Hadrianopola, je stradao još i u trećem stoljeću 251. godine car Decije. Duše on je stradao na prostoru sjeverno od Dunava. Onda još jedan car, recimo car Valerijan, je pak 260. godine bio zarobljen u borbi protiv Perzijanaca. Sam gubitak cara nije morao biti tako kritičan, međutim okolnosti su se promijenile. Prilike nakon bitke kod Hadrianopolisa uistinu su se promijenile. Francuski povjesničar Jacques Le Goff opisuje tu bitku kao udar groma koji navješćuje oluju koja će se obrušiti na rimski zapad. Kako je istočni dio carstva Bizant preživio pad zapadnog dijela carstva, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Emisiju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek šitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Alan Križančić, a u redu je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.